Ja. Pač. El barru. Dobročinitelji. Allah dželevala, tako da smo posvijetili dva predavanja a kazali smo da je tema toliko opširna po pitanju šta se proizilazi od plodova spoznaje tog veličanstvenog imena, da bi mogli pričati znači na više, odnosno više predavanja posvijeti tom, tom velikom veličanstvenom Allahom te bareke imenu. Načeras također dolazi jedno od velikih Allahovi te bareke imena, imena koje vjernici voli volje čuti, naravno vole sva Allahova te barek imena čuti, ali značenje koje proizilazi iz ovog imena, vjernici se raduju, zatim se smiraj, ulijeva, ispušta u njihova srca, čini ih radosnim, sretnim, zbog čega? Zbog nade u ono što je kod Allaha te bareke od onoga što je uzvišeni obećao svakom vjerniku a to je svaki onaj koji se pokaje i vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah žele vala mu obećava oprost. Oprost i pored toga prima njegovu teubu pokajanje. Što znači da ime o kojem ćemo večeras govoriti je etawab. Onaj koji prima pokajanje robova svojih ili primatelj pokajanja ili jedini kojem se ljudi kaju, stvorenja kaju i traže oprost. I ovo jako bitno značenje. Da je on te barek letala jedini od koga ili od koga se traži oprost, kome se kaješ, koga moliš i kome se ponizno, ponizno obraćaš iskazujući sve svoje grijehe, sve svoje mahanje, sve svoje pogreške koje si činio u toku života. I ne postoji neko na svijetu, niti od odabranih meleka, niti od odabranih poslanika, niti od evlija u očima ljudi, posebnih ljudi, dobrih ljudi, da može neko zauzeti ovo mjesto. Niti da mu pripada ovo mjesto. Jer ovo pripada isključivo Allahu dželle ve ala. At-tawwab, onaj koji prima pokajanje i onaj kojem se ljudi kaju, stvorenja koga traže oprost, a on, nakon što primi pokajanje, je Arhamu Rahimin, milostivi, najmilostiviji, koji nakon toga oprašta svakom onome koji mu se iskreno vrati i iskreno zavapi i iskreno stane da zaista traži istinski oprost od svoga gospodara. Pa ćemo iz ovog večerašnjeg predavanja uvidjeti velike fule u vjerovanjima mnogih ljudi danas, prije svega i židova i kršćana, i oni koji se pripisuju umetu poslanika sallallahu alihi veseleme u onom trenutku kada ovo prepuste stvorenjima kao da je ovaj oprost magfiret u rukama stvorenja. Što u nijekom slučaju nije tačno i što je nakaradno tumačenje neprihvatljivo, neispravno, jer ovo pripada uzvišenom Allahu želevala stvoritelju stvorenja. Da se on ponizno moli, da se njemu ponizno obraćaš, da od njega tražiš i oprosti makfiret, a on jedini raspolaže mogućnost da ti oprosti, da ti se smiluje, da tvoje pokajanje primi, da te na kraju krajeva nagradi veličanstvenom, veličanstvenom nagradom. U jeziku teuba znači, draga braća povratak vraćanje Allahu dželevala, ostavljanje grijeha. Znači da nešto ostaviš i da se vratiš, da se vratiš. A ovdje kada govorimo o teubi, govorimo da se rob pokaje, je tubu ili Allah, da se vrati Allahu dželevala, pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala, kako kaže imam nebavi za teubu, da znači povratak Allahu subhanahu wa ta'ala i napuštanje onoga na čemu si, od loših postupaka, lošeg puta, loše staze na kojoj si, a to su grijesi koje činiš. To je istinska tauba, to je istinski povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, da se maniš, da ostaviš s ono na čemu si, od stvari sa kojim uzviše nije zadovoljan. A vidjet ćemo, znači, šartove e, teube pokajanja, odnosno uslovi da bi teuba bila primjena, koje ćemo ako boda kazati drugi put. Namjeravamo i planiramo ovo predavanje će znači, o veličanstvu imenu da imamo dva predavanja, a ako ne budemo znači imali, nadoknat ćemo nekim drugim Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima koji ukazuju da je on subhanahu wa ta'ala koji oprašta i prašta grijehe svojih robova. Za čovjeka se kaže ređulun tawabun. Čovjek koji se pokajao, pokajnik. Danas kažemo pokajnik, ali taj pokajnik mora biti isključivo pokajnik Allahu dželle da tražiš oprost da se kaješ od njega subhanahu wa ta'ala, ne od ljudi da bi se njima dodvorio. Jel, danas mnogi se kaju, pokazuju znakove pokajanja kako bi drugi imali lijepo mišljenje o njima. Pokajanje mora biti iskreno, mora biti radi Allaha dželevala u njegovo ime, isključivo njemu. Jer kako kažemo, teuba ima značenje povratka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači dok si u nepokornosti, a svaki tvoj postupak koji je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom poslanika alihi salatu wasalam, ostavljanje znači takvog postupka automatski ukazuje na vraćanje u pokornost uzvišenom Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako da je to istinska tauba da ostaviš i da se vratiš Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kada se kaže Wallahu tawwabu, da je Allah dželle taj koji je opisan tawwab, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala prihvata i prima pokajanje. Znači osobina se može ova imati kod ljudi da budu opisani da su tawab, ali to znači onaj koji je taib ila Allah, je tubu ila Allah, koji je pokajnik Allahu, koji se vraća Allahu, koji ostavlja nepokojnost radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a Allah dželevala je tawab koji prašta mnogo, koji prihvata pokajanja i to pokajanja Habibi kada razmislimo i promislimo o našim životima koliko puta kažeš astagfirullah Allah, Allah dragi oprosti smiluj mi se pa se ponovo vratiš na grije samo kad bili iskreni a to možemo sami prema sebi mislima, da se malo povratimo, da pomislimo koliko smo puta iznevjerili i pronevjerili naše obećanje dato Allahu dželevala, da se nećemo više vratiti na isti grijeh, a šetan se poigrava s nama, poigrava s nama pa nas uvijek pobjedi različitim metodama, Neka može istim metodama, ali se mi prepustimo, toliko smo slabašni i slabi, zato se mora čovjek osloniti na Allaha dželevala, koji je znači moćni, jaki, snažni i od njega tražiti pomoć protiv šeitana. Jer šeitan uvijek kola, uvijek vreba i uvijek pokušava te odvrati od pravog puta. A ti si taj koji se boriš i kaješ. Allah žele priva pokajanje. I što iz njegove neizmjerne milosti, njegove neizmjerne dobrote prema nama. Jer subhanahu wa ta'ala je u mogućnosti da nas kazni za svaki naš učinjeni grijeh ali ćemo vidjeti znači značenje ovog veličanstvenog imena. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Gafir u trećem ajetu gafir zambi wa qabili taub Allah dželevala opisuje sebe da je on taj koji prašta grijehe koji oprašta grijehe ali isto tako koji je qabili taub koji prihvata i prima pokajanje jedini znači koji oprašta, jedini koji prihvata i jedini koji hoće kada hoće da prihvati, a kada neće, neće prihvatiti tvoju teubu. Makar ti to izgovarao hiljadu puta dnevno. Razumijete? Znači Allah dželevala nije obavezan da prihvati tvoju teubu kao što smatraju mu'tezile. Oni kažu da kada se čovjek pokaje, obaveza na Allahu subhanahu wa ta'ala da mu prihvati taubu. A mi kažemo, Jagu firu lime i ješa, me i ješa. Allah dželevala oprašta kome hoće. I nakon njegove teube, makar ti vapi doziva Allah dželevala, obraćao se, kajao se, Allah subhanahu wa ta'ala oprašta kome on hoće. I nikoga ne može primorati, niti ga ko može obavezati, da on prašta, ali on subhanahu wa ta'ala obećao da će iskrenim pokajnicima primiti njihovu teubu, njihovo pokajanje, što mi vidimo da je to radosna vijest i velika vijest, velika vijest i od Allaha Đelevana i od poslanika Muhameda sallallahu alihi da je obećao stvorenjima koji su inače slabašni, koji čine mnogo grijeha, raznose vrste grijeha, ali on subhanahu wa ta'ala svakom od njih briše grijehe. Nekad može biti jedna teuba, jedna teuba iskrena iz srca, ta koja će biti sebe opraštanja svih grijeha. A nekad čovjeku je, znači, potrebno da pobraja i nabraja, da se prisjeća. I zato neki kada govore o teubetu na suh, o teubi koja je znači istinski prihvaćena kod Allaha dželevala, odnosno istinskoj teubi onoga koji se pokaje, koja bi trebala biti prihvaćena kod Allaha dželevala, kažu a pa ima preko 23 mišljenja učenjaka. Jedni kažu da je to teuba tako istinska i iskrena iz srca i obećanje veliko da se nikada neš vrati na ono što si činio kao što mlijeko ili izmuženo mlijeko iz vimena nikada nije u stanju da se vrati u vime. Takvu teubu Allah Đelešanu traži od nas. Kada kažu vjernici, pokajte se Allah istinskom teubom istinskim pokajanjem. Zamislite mlijeko, da li si ikad može vratiti? Znači, ali to je teško. To je teško. Ko je u stanju? To bi značilo da su ljudi nakon te ube bezvješni, Tako da imamo da je daleko mišljenje da bi bilo prihvatljivo u šarijetu nego se hoće kazati od one strane učenjaka koji su kazali ovu stvar, da je to primjer, primjer vrste grijeha, da je istinska e, teoba, ona teoba kada se pokaje za jednu vrstu grijeha. Na primjer od bluda, da uzubila. Razumijete? Kada se čovjek pokaje, znači on može nakon toga da ga šetan zavara da radi druge vrste grijeha. A se ova teoba, znači ovdje kod njih, isključivo odnosi na tu vrstu grijeha. Od toga se istinski pokajao i nikad se nećeš vratiti. Ali ne znači da neš raditi druge vrste grijeha. Jer niko nije bezgriješan. Svi smo mi ti koji griješimo. Allah subhanahu wa ta'ala voli koga? Tawabin. Oni koji se mnogo, koji se mnogo kaju i, čiste. S druge strane, ova teuba, draga braćo, ona je ibadet. Ona je ibadet, o tome ćemo govoriti naredni put. Ona je ibadet, jer su vjerovjesnici mnogo učinili stikfar i teubu. Allahu dželle nisu griješili. Učenjaci obrazlažu i pojašnjavaju da je to ibadet poput drugih ibadeta, doslovno Ibn je kaže jedan od najboljih ibadeta. Teuba. Da istikva. Zašto je poslanik sallam u hadisma koji e, pokazuju njegove skupove sjela u toku jednog sjela prešeno 70 puta istikva donosio, a u toku drugog stotinu puta. A poslanik sallam nije griješio s Razumijete? Znači slavio je veliča, odnosno zahvaljivao, približavao se Allahu subhanahu wa ta'ala istikvarom i teubom. I zato je obavezan svakom veliku teubu da čini makar imao grijeha, makar znači čini. Ne znači da se shvati samo, eh, pogriješio sam, Bože da ga oprostim, nego teuba uvijek, u svakom trenutku čovjek je potreba da izgovara, da traži da Allaha te bareke, te bareke ta'ala. ovo veličanstveno ime Allaha Đelevala, Et-Tawwab, se spominje na 11 mjesta u Kur'anu. Na 11 mjesta. Prije svega u suri Bekare, u 37. majetu Allah Đelešanu kaže فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Adem je primio neke riječi svoga gospodara, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja, pa mu Allah dželevala oprosti. A nakon toga što mu je Allah dželešano oprosti, opisuje sebe gospodar svjetova, da on jedino pravo ima na opraštanje. Pa kaže, innehu rahim. A zaista je on taj koji prima pokajanje, koji prašta i koji je milostiv. Jer kad se kaže uab ima znači značenje da on prima pokajanje i da on prašta. Prima pokajanje i prašta. I da je on neizmjerno, neizmjerno milostiv. Zatim na drugom mjestu u 160. majetu u istoj suri Allah Đelešanu kaže Illa ledine tabu wa aslehu wa bejenu i ovo je jako bitno. Zatim kaže fa ulaike etubu alejhim wa ana tawabur rahim osim oni koji se iskreno pokaju vaslahu istinski se pokaju i poprave svoje stanje u obejenu i oni zaista istinski pokažu svojim postupcima vanjštinom da su oni ostavili, da su se pokajali i vratili Allahu te bareke takvima će Allah oprostiti, odnosno ti, ti, takvi su se istinski pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala i završava, a ja sam taj koji pokajanje prima i koji je neizmjerno milostiv. I o ovom ćemo govoriti inšala možda naredni put, da nekada teuba mora biti javna. Znači teuba nije samo otići u čošak i kazati Bože oprosti mi Posebno, znači, teuba za vođe kufra, nevjerstva, novotarije, zabude, ljudi koji, za kojima se drugi povodili, oni koji su iznosili laži svojim perima, svojim jezicima, na javnim mjestima, javne ličnosti. Zamsta televiziju kad izađe neko baci nije iz šubhi, razumijete, nije iz riječi koje su teške, koje su veliki grijesi ili riječi koje izvode iz vjere i na kraju ili poziva u zabudu, smatrajući da je istina. Nakon toga on shvati da je to zabuda. ali je stekao mnoge ljude koji ga slijede. Razumijete? Danas koliko takvih ima. Što se drugi povodi za njima, on se pokajao. Ali oni ne znaju da se on pokaja, oni misle da je njihov vođa na istini. Razumijete, taj vođa mora izaći javno, gdje god priča o gluposti, gdje god znači iskretao Allahove riječi, gdje god odudara od puta Selefa, mora kazati na takvim mjestima, da se on odriče tog puta, te zabude na kojoj je bio. I da se kaje i da se Allahu vala vraća kako bi osvijetlio put onima koji su ga slijedili, odnosno oni koji su mislili da je on na istini, pa su vidjeli da je on sad dobio argumente, dokaze, vratio se istini da bi oni prihvatili. Razumijete? To su jako, znači, velike stvari. Velike stvari. I oni moraju, znači, oni koji pišu po novinama, po časopisima, kada se pokaju moraju kazati odričemo se svi naših tekstova na tu i tu temu koji su znači odudarali od, od puta Allaha te koji je taj puta suneta poslanika sallallahu sallahu alihi veseleme svih knjiga koje su ostavili sve knjige koje su pisali da se jasno odriču toga kako ne bi došle mase nakon njih, nakon njihove smrti ne znajući da se pokajali a se prihvate. Kao što su veliki učenjaci meta, pokajali se od svojih novotarija koje su slijedili, a za, u toku života, znači niz godina su to čvrsto držali se toga, tome pozivali, na kraju se pokajali. Danas vidimo mnoge mase se drže njihovih govora, a su u stvari se pokajali. I oni su to obznali u svojim knjigama drugim, ali do ovih nisu došle knjige. I onda, znači, oni imaju opravdanje, ali da to nisu radne, ne bi imali opravdanje, jer su ostali ljude u zabudi da lutaju. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Tauba u 104. ajetu Alam ja'lemu anna Allahe huwa yaqbalu taubete an ibadi Zar oni ne znaju da je Allah Đelevala jedini koji prima pokajanje svojih robova? Jedini, niko drugi ahi nemaš pravo doći meni, niti ja tebi, niti većim od nas, niti manjim od nas, niti sličnim nama, da kažeš oprosti mi. Ja sam pogriješio to i to. To je kad se odnosi na moje pravo i tvoje. Naša međusobna onaj, prava u redu, ali prava kada se odnosi prema Allahu Đelevala, grijesi koje su učinio, su učinio prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jedini ko prašta, jedini ko oprašta je Allah subhanahu wa ta'ala ويأخذ صدقات وأن الله هو التواب الرحيم i on jedini prima tvoj milostinje koju udjeljuješ. On jedini, znači njegovo ime daješ, jedini koji će to prihvatiti, jedini koji će te nagraditi za to, a on subhanahu wa ta'ala je na kraju se opisuje onaj koji prihvata pokajanje, onaj koji oprašta i koji neizmjerno, neizmjerno milostiv. Tako da vidimo, znači, ove riječi Allaha Đelevala, kada kazuje i kada se opisuje veličanstvenim, veličanstvenim imenom. Zatim u suri Nur, u desetom ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i ovo je jako bitan ajet, ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم A da nije Allahove vala dobrote prema vama i njegove milosti i njegove milosti, pogledajte. Zatim kaže وَأَنَّ Allah i nakon toga zaista je uzvišeni Allah vala taj koji prima pokajanje, koji prašta i koji je mudar. Subhanallah. O ovom ćemo mi govoriti zašto je došlo Hakim nakon njegovog imena da je on Tawwab. Zašto je došlo Rahim nakon njegovog imena Tawwab. Pogledajte, Allah vam kaže, a da nije Allahove dobrotije prema vama i njegove milosti i da on subhanahu wa ta'ala nije taj koji mnogo prima pokajanje i mnogo prašta i koji je mudar sam tome. Riječu kakvi su plodovi, rezultat spoznaje, malo da se shvati da se onaj, razmisli o kuranskom ajetu i da je on mudar u tome. Zašto je on takav? Subhanahu wa ta'ala. Zašto je neizmjera njegova dobrota? Zašto je neizmjera njegova milost prema robonoj? Zašto mnogo praša? Ali on mudar, završava, on je mudar u svemu tome. Nekada se ta mudrost može dokučiti, da Allah nadahne učenje, da dokuće određenu mudrost, a nekad ostane, znači, nepoznata ta mudrost. Da pa mi ćemo na kraju spomenuti neke od mudrosti koje su čijanci kazali. Znači, kada se odnosi Allaha dželevala ovo ime, znači Allah subhanahu wa ta'ala et-tawwab, Ebu Ubejde rahimahullah kaže innehu huwa tawwab, zaista je on taj koji mnogo prašta i koji prima pokajanje. Pa kaže, on je taj koji prašta i prima pokajanje robova. Et-tawwab ostvorenja, znači kada se odnosi na stvorenje, je ona osoba koja se pokaje za učenje i grije Znači Allah je taj koji prima pokajanje koji prašta grijehe, makakvi oni bili. A kada je tewab, kada se odnosi na stvorenje, onda je to osoba koja se kaje za učinjeni, učinjeni grijeh. Zatim Ibn Đarir, rahmetullah ali, kaže وَأَنَّ اللَّهُ وَتَوَّابُ rahim. I zaista je Allah dželevala taj koji mnogo prašta i prima pokajanje i neizmjerno, neizmjerno milostiv. Pa kaže u značenju imena et Zaista je uzvišeni Allah primatelj pokajanja svakog onog griješnika koji se pokaje od grijeha izostavljajući kaznu prema njemu. Ovo je jako bitno. Prima pokajanje, ali u isto vrijeme izostavlja kaznu. Zbog njegovog vraćanja pokornosti Allahu te bareke nakon učinjenog grijeha. To je sebe. Tvoja teuba, tvoje pokajanje je spas za teba. Ni za kog drugog. Allah dželevala odlaže. Ne ubrzava, znači, niti kažnjava. Ako ostaneš na toj teubi, razumijete, bit će spašen, neće te lakše kazniti. Ali ako se vratiš, ponosi ponovo su opasnost. Ako se vratiš na grije. Ali ova teuba, ova teuba je zaštita. Zaštita da tela Allah neće, neće kazniti. Zatim kaže, kazali smo ranije, znači u, u, u drugim tekstovima, drugim mjestima, da je teuba od strane roba povratak i vraćanje pokornosti Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Vraćanje onome sa čim je on subhanahu wa ta'ala, znači zadovoljan. Kad se pokaješ od grijeha, odnosno da ta teuba tvoja znači da se automatski, znači u potpunosti ostaviš to, ali se vraćaš u zadovoljstvo Allaha Đelevala, znači dijela koja, sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a to, je, to su dijela koja on subhanahu wa ta'ala voli. I ostavljanje svega onoga na čemu je bio prije toga, a što je izazvalo Allahovu sržbu ili što je izazivalo Allahovu sržbu. Znači svako nevaljalo djelo, svako djelo koje je Jala Đelevala zabranio, ono izaziva Allahu dželevala srđbu. Allah dželešan to ne voli, jer nastavlja Ibn Đerir pa kaže ostavlja je takvo djela koje izaziva Allahovu srđbu i koje je on subhanahu wa ta'ala prezirao. Allah mrzi, i to je njegova osobina, da on mrzi sve one koji su na stramputici. Zatim on mrzi sva djela sa kojima on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Sva djela koja on te barek i zabranio. Što znači kada čovjek to e, čini i kada radi, izaziva Allahu dželevala mržnju i njegov prezir u tom trenutku, znači dok to činiš. Razumijete? A tauba, iskreno pokajanje, ah i vraćate ponovo u okrilje Allahove te bare vetala ljubavi, odnosno da je on subhanahu wa zadovoljan, zadovoljan tobom. To su velike, zato to je ovaj ajet iz sure Nur, da nije Allahove dobrote prema vama i njegove neizmjene milosti vama. Ti su u tom stanju, izazivaš sržbu. Allah što nije zadovoljan, Allah to mrzi, Allah to ne voli, Allah to zabranio, a ti si tako hrabar, tako si hrabar i svjestan. Čak nekada si svjestan da je Allah to zabranio, pa kažu učenjaci mali hrabrijeg, mali hrabrijeg od onoga koji čini grijeh, a svjestan je da je to grijeh. Ima hrabrijeg, hrabrijeg od njega, a kaže ima li većeg nevijenika da čovjek čini grijeh i da smatra da neće biti kažnjen, da to Allah Đelšanu nije zabranio. Razumijete, negira. Znači ima većeg nevijenika u isto vrijeme, ali isto tako, ako čovjek smatra da je to samo grijeh, ali on slabaša pa ga čini, ima li hrabrije god njega, kako je tako siguran, ili kako može biti siguran da ga Allah Đelevala neće kazniti za to. Razumijete? Zato čovjek se nikad ne prepušta. Nikad se ne prepušta, nikad svjesno ne ulazi, ali nekad ga šetan pobjedi. Nekad ga šetan pobjedi. Ali kada bi halalio sebi taj postupak i grijeh koji je Allah Žešan zabranio pa pomislio, e to je Allah Žešan dozvolio, takav, takvo uvjerenje i takvo objeđenje ga izvodi iz vjeri. Više nije u vjeri, više nije musliman, jer je uznevjerovo ili porekao ono što je Allah želevala objavio poslaniku Muhammedu sallallahu alihi vseleme, ali ako prizna svoju slabost i da to čini što znači strasti, što žudi, što je slabašan, da se odupre svemu tome i nastajima šeitana, onda se nadati da će ga Allah dahnuti te obom, da će doći možda trenutak kada će se pokajati, ali u isto vrijeme strahujemo za njeg, da ne preseli na takvom stanju, pa da na sudnjem danu odgovara, odgovara za svoja teška djela i svoje teško stanje u kojem, u kojem je bio. Zatim, Zadžađ, rahmetullah alijih, kaže za riječi gafiri zambi wa qabili taub, da je Allah taj koji prihvata prihvata pokajanje i da je on taj koji oprašta, koji oprašta grijehe. Kaže nakon toga, onaj koji prihvata vraćanje svoga roba u pokornosti njemu. Subhanallah. Allah vala te prihvata. Allah te poziva i Allah te doziva i sve. Ma u kakvom stanju bili, ma u kakvom kufru, nevjerstvu i širku bili. Sve njih, sve nas Allah vala poziva da mu se pokajemo i da mu se vratimo. I on to prihvata, subhanahu wa ta'ala, prihvata znači tvoje vraćanje, kada odlučiš da se pokaješ i da budeš dobar i da slijediš ono sa čim je došao Muhammed alihi salatu, salatu wasalam. Zatim kaže nakon toga, zato je rečeno da teuba znači povratak i vraćanje pokornosti i ostavljanje nepokornosti griješenja. Zbog toga je teuba nazvana znači povratak povrataka pokornosti Allahu dželevala i ostavljanje pokornosti griješenja. To je istinska tauba. Da se vratiš Allahu Subhanahu wa ta'ala i u isto vrijeme da ostaviš ono što si činio sa čim gospodar Tebare Kvetala nije, nije zadovoljan. El hatabi Rahmetullah Ali kaže Et-Tawab, onaj koji prašta i prima pokajanje svojih robova svaki put svaki put kada se ponovi teuba ponovi se njegov oprost, makfiret i prihvatanje teubi. Allahu Šta hoće da kaže Al-Hatabi, rahmetullahi koliko god da griješiš, koliko god puta da se pokaješ, Allah dželevala će ti oprosti. Odnosno, naći ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala da prihvata tvoju teubu. Znači koliko god da griješiš, koliko god da se vraćaš, ali ako se istinski pokaješ, jer šeta radi, ali ti moraš raditi, tvoja svijest mora raditi, ne smije se predati, ne smije se prepustiti. Pa da kaže, e su mala, gotovo, toliko sam radio ti loših dijela, ovo ne postoji, znači oprost za ovakve, za, ovaka, za ovakve vrste grijeha, pa se prepustiš i na tome preseliš, ne, ti se boriš, i boriš i kaješ i vraća se Allahu dželevala, šeitan naravno da te neće popust, neće te ostaviti. Ali ti isto tako ne smiješ ostaviti ovo što ti je Allah dželevala ostavio otvorenim. Ostavio otvorenim sve dok sunce ne izađe sa zapada. Razumijete? Znači moraš to prihvatiti Allahu dželevala neizmjernu, neizmjernu milost, vraćati se, kajati se i molite Allaha dželevala te usmrti, a ti da si u tom trenutku na istini i da je on subhanu wa ta'ala zadovoljan, zadovoljan tobom. El Bejheki rahmetullah Ali kaže onaj koji prima pokajanje. Et onaj koji prima pokajanje od koga on dželevala hoće. I ovo je jako bitno, znači. Pokajanje koga hoće. Nije svaka toba da kažeš, e, siguran sam da mi je Allah dželevala primio Razumijete? Ali ti se nadaš, ti se nadaš da je ona primjena jer Allah levala obećao da će primiti. Budi iskren. Ali isto tako koliko ljudi neiskreno dove. Koliko ljudi klanja Subhanu, nije svjestan šta klanja, šta uči, sti kvarčini, moli Allah subhanahu wa Srce odsutno. Razum je svijest daleko. Razmišlja o petim stvarima, a uči krupne riječi, izgovara krupne riječi, umiljava se, približava se Allahu subhanahu Nije ni nije ni svjestan šta traži. Ili koliko ljudi kažu, Bože, oprosti me, ja se vratiti na gdje. Svjestan je. I ubijeđen. I ubijeđen da će ponovo, ako iskrsne prilika, ponovo će to učiniti. A Bože, oprosti me. Pa onda pomisli, e, kad tu radim, ja ću se pokajati, pa nakon toga ponovo ću se pokajati. Subhana. Allah dajete u fik. I vidjet ćemo, znači, e, od plodova spoznaje. Allah Đelešanu Allah lešanu je et od značenja da on nadahne koga hoće da učini teubu. Jer ti nisi sam o sebe došao do pomisli da se pokaješ. Nego Allah Đelešan ti podari uspjeh u tome, teufik od Allaha Đelešanu. Da u tvom srcu je učinio da osjeti, da ima potrebu, da izgovori, da se pokaje. A nakon toga kada ti izgovoriš, kada se pokaješ, Allah Đelešanu prima to pokajanje. Razumijete? E ko ti garantije da će Allah Đelešanu te nadahnuti za te ubom? Niko. Živiš u nadi, ali ta nada, Allah Đelešanu zna svačije misli, svačije stanje, zna i nađije, zna oholnike, zna silnike. Razumijete? I Faraon kada je vidio, kada je zaista jeki njegovo srce, jeki, on imao jeki u postoji Allaha Đelešanu u trenucima smrti. Ali Allah Đelešanu mu nije podario fik, u njegovom srcu da izgovori riječima, e, eh, sad se ja kajem, znači prije nego što je došlo do uzimanja, do uzimanja duše. Zato niko nije siguran kako će preseliti, kako će okončati. Da li će okončati u toku činjenja grijeha, on ima nije nakon učenja možda u mjesec Ramazanu ja se pokajati. Većina ljudi tada odluči. I većina ljudi odluči da se pokaje kada dođe u 50. 60. i tako. Ko ti garanti, danas ljudi umiru, mladi, relativno mladi, bebe, subhanu. Za bebe nećemo se plašiti, nećemo se sekirati, za njih ima obećane tekstove šarijaske koji su došli. Ali šta je za one koji dođu iznad 10 godina, 12, 13, 15, 18, 20, pa između 20 i 50 koji presaju u takvom stanju, koji su u onoj kategoriji kada im se zapisuje sve što čine i sve što rade i za sve što su činili i sve što su radili odgovarat će i stanje u kakvom preselu, u takvom stanju će biti proživljeni. Ko će im pomoći? Svi ljudi kada preselu u takvim stanjima, kada budu proživljeni na sudnjem danu, svi će bježati jedni od drugih. Od roditelja, familije, djeci, znači roditelji od djeci, i svi će tražiti jedno dobro djelo. Niko nikog neće prepoznavati. Vjerovjesnici, kada Allah žele na sudnjem danu se ukaže stvorenjima, kada se ukažu hadisima Buharije i muslima, Allah će se pojaviti na mašaru iznad svih stvorenja i glasnik će povikati. Sada neka slijedi svako ono što je slijedi dok je bio na Dunjalku. Subhan, ta će svijet početi klasirati. mora, Allah Đelšan reći je, mora slijediti ono što se obožava, pa će ljudi krenuti za suncem. Svi koji su obožavali sunce, krenut će za suncem skupina za mjesec. Mjesec koji je obožavao, ide za mjesec. Mnogobožci, mnogobožci idu za tim. Kršćani, kršćani, kada je bude Lažešanu pitao koga ste vi obožavali, on će ostati na tom mjestu, koga ste vi obožavali, on će kazati sa koga? Sina Božije. Kad zrptum, vi lažete. Allah vala nije imao ni drugu, niti imao sina, pa će ih upitati šta želite u ovom trenutku. Znate kako će to strašan, težak dan biti. Da oni neće poželiti milost, rahmet, džennet, blagostanje. Kaže, želimo da nas napojiš, suhano. O, žeđi, kako će strašan dan biti. Pa će Allah kazati, idite i svi će popadati u džehennem. Kompletna skupina kršćana, svi će popadati u džehennem. Zatim židovi, židova će se ukazati, Pita šta ste vi obožavali? Uzeira, sina Božijeg. Razumijete? Šta ćete, šta želite trenutku? Isto, da, da, se napiju, da i napije. Žedni. Kaže, pijte, zatim će svi popadani biti u džehennem. I svi će se klasirati, svi, neće ostati niko na mjestu, osim jedne skupine, svi će se razbježati i svi oni koji su slijedili nešto na Dunjanku, zatim će se povesti na Ahiretu. Ostaće Habibi kategorija, ljudi koja je s jekinom vjerovala na Dunjaluku u veličanstvenog, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala o kojem mi govorimo njegova imena komentarišemo ostaće ta skupina i u toj skupini munafici licemjeri svi ostali Habibi će se razići tako će strašno da znači, će biti i kada Allah Đelešanu se pojavi iznad njih ali u onom liku koji on neće prepoznati. Neće ga prepoznati. Pa će kazati šta je vas zadržalo kada su se svi razišli. Niko nije ostao na svom mjestu. Šta je vas tu zadržalo da ste ostali na tom mjestu? Kažu mi čekamo našeg gospodara. Čuli smo glasnika u drugom rivajetu da kaže svaki onaj koji je obožavao na Dunjaluku, ono što je obožavao, neka ga danas slijedi. Mi smo obožavali Allaha Đelešanuhu u drugom rivajetu, kad imali smo našeg gospodara, kojeg smo obožavali, a ga kaže nismo vidjeli. Ne znamo koga ćemo slijediti. Ostali na mjestu Subhanallah. Pa će Allah Đelešanu doći u pravom liku u kojem, po kojem će ga oni prepoznati, a ima znak u rivajetu muslima Buhari, znači rivajet jedni drugi upotpunjuju, pa kaže, da li između vas i njega ima, da li između vas i njega ima neki znak po kojem ćete ga prepoznati? Kažu, ima. Koji je to znak? Kažu, esad. Potkoljenica Laha Đelevala. Po tome će ga prepoznati da je on zaista uistinu njihov gospodar. Što znači, Habibi, tvoje znanje o Allahu Subhanahu wa ta'ala na Dunjaluku, spoznanja uzvišenog Allaha kroz njegova veličanstvena imena, njegova savršena svojstva, će ti biti rezultat uspjeha na ahiretu da ćeš moći prepoznati Allaha subhanahu wa ta'ala. A oni koji negiraju Allahove osobine i Allahova imena, kako će prepoznati svoga gospodara koji kažu da nema, ne posjedi atribute niti osobine. Razumijete? Niti ima svoja imena. Takvi će biti od onih od kojih će biti zaklonjeno da vide Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada ugledaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kažu rivajetu Buharije i musima i drugim rivajetima, neće ostati ni vjernik, ni vjernica da neće pasti na seždu. Svi će mu pasti na seždu. Ali među njima neće svi moći učiniti seždu. Oni koji su tvrdili na da su, da su bili zaista istinski vjernici. A to su licimeri koji su pretvarali, bili s nama uz nas, da lađe šan takvog stanja, neće moći učiniti tu seždu. Ostaće uspravno. Kako god da pokušaju da padne na srđu, pašće, pašće na leđa potke. Neće biti, pa će se znači kada se podignu, Allah žele vala ukazati ponovo. Zašto navodimo ovaj rivajet? Navodimo Habibi da u tom trenutku će ljudi krenuti prema siraču pri. Allah šanu će biti iznad njih, ispred njih, a oni iza Allaha subhanahu wa ta'ala krenut će prema Sirat Šufri i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame ja sam prvi koji će uspjeti da pređe Sirat Šufriju a kaže i moji sljedbenici i moji sljedbenici i da li je sve završeno viđenjem Allaha Đelešanu od strane i vjernika i munafika u tom trenutku i kada se krene prema Sirat Šupri da li je sve završeno to su vjernici, ostali su vjernici prelazi se Sirat Šuprija i dolazi sam sira šuplju. Neki će uspjeti, neki neće. Jer kaže poslanik u naslovku hadisa, oko to je, tog sirat šuprije, mosta kruže kuke, koje su željezne i bodljikave, i koje kada krene čovjek da pređe sirat šupriju, će ga uhvatiti i gurnuti u džahenem. Nisu uspio još ahi. Sirat, oštrio sablje, tanji od lake. Treba ga prijeći neki će ga prijeći s ponosom, brzinom, u rivajetu muslima 70.000 vjernika koji Malašan obećao e, džennet bez polaganja op, e, računa i obračuna, oni će imati lice poput mjeseca, punog mjeseca i on će prvi koji će prijeći za poslanikom sallallahu alihi wasallam. Prva skupina, 70.000, ovi ostali će sahi malo mučiti, a neki će se pravo mučiti. Neki kada krenu da padnu kuka će ga uhvatiti, probit će mu, njegova prsa, pa će on ponovo s te kuke da se vrati na most. I tako će se mučiti dok ne uspije. Neki, kada ga kuka baci, ode u provaliju. I tu će biti puno mu vahida. Puno vjernika koji su govorili Ešhedu la ilaha illallah wa ašhadu enne Muhammeden abduhu wa rasulu koji su klanjali, koji su postili, koji su zeka davali. Puno će i biti koji će popadati u džehennem. Puno. To neće biti mali broj, nego puno puno će ih popadati. vijenici prelaze, dolaze pred vrata dženeta i onda ide druga sljedeća etapa o kojoj ćemo mi nekad drugi put nastaviti govoriti. Prvo spoznaje uzvišnog Allah dželevala et da znaš Habibi da je on jedini koji prima i prihvata pokajanje kojim se trebaš pokajati, od koga trebaš oprost, oprost tražiti. Pogledajte šta kaže veliki učenjak Akališi uzviše Allah stvara teubu pokajanje, stvara teubu pokajanje u srcima stvorenja. Olakšava njene spabe uzroke da se, znači teuba ostvari, kako bi se pokajali i njemu povratili. Vraća ih sa puta zabude puta znači koji uzvišeni Allah dželevala prezire, sa kojim uzvišeni Allah Đelešanu nije, nije zadovoljan, na put istine, na put sa kojim je Allah dželevala zadovoljan. I ovdje vidite što kaže on, ovo Kurtu Kurtubi navodi znači u, svojoj knjizi u komentaru Allahu lijepih imena, podržava ovo mišljenje i on ćemo, nastavit ćemo znači šta on nastavlja nakon govora ovog učenjaka. Znači Allah Đelešanu stvara u srcu čovjeka nadahnuće da učini ubu. To je taj osjećaj koji ti osjetiš da bi trebalo da se pokaješ. To je milost da Allah ukaza na te meni svima. A da Allah Đelevala nije to učinio, da ti nije nadahnuo, ti nije stvorio tu želju i žudnju i čežnju, za tom uvom ti nikad ne bi bio od onih koji su, koji su spašeni i koji bi se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim poslanik sallallahu alihi veseleme kaže u hadisu koji bilježi muslim Men tab ko se bude pokajao prije nego što sunce izađe sa zapada, kaže poslanik sallallahu alihi veseleme, tabe Allahu alihi. Tako on će Allah prihvatiti pokajanje i tako on će Allah oprostiti. Ko se pokaje, ko bude nadahnut, me Allah ne uspije, kome Allah zaželi dobro, nadahnut će ga za tom teubom i tu teubu će primiti primiti to pokajanje. U drugom rivajetu poslanika sallahu alihi veseleme, kod Buharije Kaže poslanik sallallahu alihi vseleme Lau anna libni Ademe vadije min zaheb Kada bi sin Ademov posjedovao dolinu zlata Dolinu zlata suhano Takva su stvorenja Kaže nakon toga poslanik Ehabbe en jakune lahu vadijan Poželio bi da ima takva, takve dvije doline Zatim nakon toga kaže poslanik وَلَنْ يَمْلَا فَاهُ إِلَّا turab. Njegova usta ništa drugo ne može napuniti osim zemlja. Čovjek je gladan, samo žudi, samo želi, koliko god da ima da još, da još. U drugom rivajetu Buharije kaže poželio bi drugu dolinu. Pa kada bi mu je Allah Đelešanu podario, kaže poželio bi nakon druge da ima treću. Nakon druge da ima treću. Znači dolinu zlata, nakon jedne poželio bi drugu, nakon druge poželio bi treću i kaže njegov stomak sina Adamog ništa drugo ne može napuniti osim zemlja. Samo zemlja. I na kraju ovog hadisa koji nam je dokaz, znači ovo što će sad doći, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam ala اللَّهُ ala مَنْ va je ala A Allah žele prima pokajanje svakog onoga koji se njemu pokaje. To je znači plus poznaje uzvišenog Allaha Đelevala, njegovog imena Tawab, da on subhanahu wa ta'ala prima pokajanje i to pokajanje nije ograničeno. Ograničeno je samo sa tvojim životnim vijekom. U smislu kada dođe melek smrti da uzme dušu, ta se pokajanje ne prima. Tada pokajanja nema. I ako doživiš izlazak sunca sa zapada, nakon toga, nakon toga nema pokajanja. To će biti jasan znak. Svi će ljudi vjerovati. Danas je čudo se desilo sunce svaki dan sa istoka do jednom sa zapada, ovo je nešto, nema kontrole. Ovo je nešto što je samo Božim rukama. Božanska moć, nešto što samo njemu dolikuje. I svi će kazati amen tu bila. Ali nema korist tada. Korist je danas, kada ne vidiš Allaha, kada ne vidiš velike znakove u smislu takih velikih čuda, da vjeruješ u Allaha i zato su pohvaljeni vjernici, jer prva osobina koju Allah šan iskazuje kod vjernika, da vjeruju u gaib, neviđeno, dešavaju, subhanat, znači, sluša sad predaju šta će biti na sudnjem danu. Predaja kada bi je predočio ateist nekome nema imana, niti može povjerovati i teško mu je povjerovati jer on sve onaj stavlja na vagu svog razuma, ako razum može to da prihvati, prihvata, ako ne može prihvati, on to odbija. I oni koji ih slijedi u tome. Razumijete? I kako će tako imati nadahnuće da laha Đelešanuhu? Nadahnuće da laha Đelešanuhu? A dok vjernik, koliko se puta zapitao u šta ti vjeruješ? U niz stvari. Zamislite koliko ima samo nagovještaja poslanika malih preznaka sudnjeg dana. U sve te preznake ti čvrsto vjeruješ. Knjigu Kur'an kada učiš, toliko stvari ima koje govore o gajbu, u sve te stvari, ukazivanje prije nas, o narodima koji su prije nas bili. Sve što se dešavalo sa tim narodom, sa poslanicima, čuta, velike muđize koje su davane vjerovijesku, u to sve ti vjeruješ. Ne izdvajaš, niti sumnjaš, niti poričeš. Sve prihvataš. To su velike stvari, krupne stvari. I sve nagovještaje koji će biti prije od malih i velikih, od dešavajma sudnjem danu čvrsto vjeruješ. Pa se vratiš na siru poslanika sallallahu alijih vseleme, njegov život, šta se dešavalo u mekanskom periodu, u medijinskom periodu, što se to vjeruješ? Što te vjerodostojne predaje poslanika sa To su velike stvari. onda vidiš, ahi, kolika je razlika između tebe i ateisti. I onoga koji ne vjeruje u gajb. Ili onoga koji sumnja u gajb. Razumijete? Zaista potreba veliki, veliki U Allaha te bareke, te bareke ta'ala. Kaže Imam Kurtubi, Rahmetullah Ali, a ovo je prvo poznanje koji proizilazi iz imena La Đelevala Tawab, da vijenik čvrsto vjeruje da je on subhanahu wa ta'ala jedini koji prima pokajanje, jedini kojim se kaješ, jedino kome se ponizno obraćaš i gdje si ubijeđen da je on taj koji oprašta. Ne postoji neko koji može to, znači E, da ima takvu osobinu ili da ima takvu poziciju da oprašta grijeh i da priva pokajanje. Pa kaže ima Kurtubi Rahmetullah Ali. Kada je ovo potvrđeno, a ovo navodi se, znači spominje odmah nakon govora a Hrišija gdje govori da Allah dželevala stvara nadahnuće, znači u srcu vjernika za teubom. Pa kaže kada je ovo potvrđeno, znaj da ne postoji niko ko ima mogućnost da stvori u srcu roba teubu, odnosno da ga nadahne za teubom i činjenjem im pokajanja. Jer uzvišen je Allah dželevala je jedini stvoritelj dijela robova. Zato Ehli Sunne vjeruje da sve što činimo, sve što radimo, da Allah dželevala koji je nas stvorio, stvara je naše pokrete, naša djela. Ovo što ja radim, ovaj Allah što on stvorio. Nije znači moja samo volja, nego Allah dželevala i to je stvorio. Ja kada pričam, ovaj Allah Đelšan je stvorio moć govora, slova, harfove, glas, sve. Moji postupci, moji pokreti, sve što činiš ja ti, sva stvorenja, Allah Đelšanu je stvorio. Pa tako da je stvorio i to od nadahnuća u tvome, u tvome srcu. Pa kaže, što je suprotno tvrdnji Mu'tezila, Mu'tezila to ne prihvaćaju i to odbijaju. Pa kaže, shodno tome, niko nije u mogućnosti niko nije u mogućnosti prihvatiti pokajanje i oprostiti grijehe robu osim uzvišeni, uzvišeni Allah te bareke o ta'ala. Zatim navodi drugi govor drugog učenjaka Ibn al-Hisala rahmetullah Ali gdje kaže jevreji i kršćani su uznevjerovali ovu veliku osnovu vjerovanja. Subhala, kome oni idu, kome se oni obraćaju, od koga traže makfirati i oprost osnovu znači ovog vjerovanja oni su uznevjerovali i prepustili su je stvorenjima. Pa kaže uzmejući sveštenike i monahe za bogove pored Allaha te bareke te bareke ve ta'ala odredivši da svaki onaj koji učini grijeh ode kod jednog od monaha ili svećenika dajući im nešto a on mu nakon toga briše i oprašta njegove grijehe. Pa navodi kuranski Ajde kaže Allah Đelešanu iftiraen ala Allah iznosjeći ogromne gnusne laži na Allaha te bareke te bareke ve pa kaže kad dallu wama kanu muhtadin a oni su ti koji su sigurno sigurno bili u zabudi i druge odvodili. Zamislite koliko svešenic oni koji to čine odvode ljude u zabudu. Razumijete? To je veliki delaret na, kojem su oni i što drugi odvode u zabudu da odlaze i traže oprost makfiret od njih. Zatim kaže, naravno to je od jasnijih njihovih zabluda, kojim zavode svoje sjedbenike uzimajući njihov imetak na nedozvoljen način kroz mnoga stoljeća. Uzmajući imetak, ahi, na nedozvoljen način. Jer Allah Đelešanu u Kur'anu to ukazuje. I ovo, jahi, danas kada čovjek razmisli o situaciji, mnogi oni koji žive na takav način, na osnovu vjerskih propisa, ovo se može spustiti na svakog takvog. Kaže Allah Đelešanuhu, Ja ejuhalazina amenu, inne kathira minal ahbari wa ruhbani la jehkulune mualen nasi bil batil, wa jesudune an sabilillah. To vjernici, kaže Allah Đelešanuhu, mnogi svećenici i monasi, doista, na nedozvoljen način tuđa imanja i metke jedu i od Allahova puta odvraćaju. Koliko danas takvih ima? Na svim stranama. Ne samo kod kršana i židova. Jedu tuđi metak i s druge strane od Allahova je sudu. Od Allahova puta odračaj, Zato što drugi objeđu da je to put. Da je to smisao života. Da je to istinska sreća i da je to pravi način kako će tela dželevala oprostiti grijehe. Pa kaže shodno tome ne postoji niti melek, niti poslanik, niti bilo ko ko ima ovlast i mogućnost da oprašta grijehe stvorenja, niti da mu priznaješ ponizno svoje grijehe i tražiš oprost od njega. A danas mnogi odlaze nedelju misu, jel, ispovije tamo, nakon toga odješi. Porizno kaže sve što si činio, on kaže, ajde, Bog te veselio, ideš, oprošteno ti gotovo je. Razumijete? <laughs> to nije vjera, i to je jedna od najvećih stvari, znači njihove zabude koju su negirali, koju su pripisali ljudima, ono što pripada Allahu, Allahu te bareke To je najveće Allahovo pravo, to je Allaho vahdanijet, Allahova jednoća, koji jedini oprašta i prima pokajanje. Jedini uvodi u džent koga on hoće, ostavlja u zabudi koga on hoće i kažnjava koga on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Njihovu tvrdnju, njihove argumente poriču mnogi kuranski ajeti i mnogi hadisi poslanika sallallahu alihi wasallam. Koliko nam je ostalo? Kaže Allah dželevala u suri Al-Imran 135. ajetu وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ Pogledajte din ili Islama, jednostavnosti, kako Allah vala opisuje muznime, griješnike, sve one koji čini grijehe i kakav im znači izlaz daje. Šta je na njima da učini? Kaže Allah Đelšanuhu وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا I oni koji učine grijeh, razvrat, ili učine neki vid nepravde prema sebi. Zekerullah. Odmah se sjete šta su učinili. Znači, ovo ovdje učinjaci posebno ukazuju, sjete se veličine svoga grijeha. Šta, šta su učinili? Znači, svjesno, odmah svijest proradi, ahi. Festagferullah. I nakon toga odmah se Allahu subhanahu wa ta'ala pokaju. Pogledajte kako Allah završava. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله I odmah se automatski pokaju Allahu dželevala tražeći oprosta od Allaha i Allah što kaže, a ko oprašta grijehe osim Allah? Znači ne postoji, niti može neko biti da pripiše sebi osobinu da on oprašta, da je milostiv, samilostan, da uvodi, da prima pokaja, samo Allah dželevala. Na kraju kaže, Allah Đelešanuhu وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ i nisu ustrajni na onome što su učinili, a oni svjesno znači toga stanja da su. Što znači da kada bi se desilo da ponovo učine grijeh, ne bi ustrajni bili na tome i ne bi bili svjesni, nego bi bili prevareni, zavedeni od strane šeitana da učine takav grijeh. Ali uvijek kada učine grijeh, Allah Đelešanu opisuje takve, oni se sjete, sjete veličine, koliko je klupan taj grije, zatraže oprosta, znajući da jedino Allah subhanahu wa ta'ala prašta i niko drugi pored Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu koji nam je došao od Ebu Bekra da je upitao poslanika sallallahu alihi veseleme, o Allahu poslaniće, alimni dua ed'u bihi bi salati. O Allahu poslaniće, poduči me dovi koju ću ja učiti u svome namazu. I ovu dovu je Imam Buhari svrstao u poglavlju dova koja se uči prije, prije selama, prije selama, znači u namazu. Pa kaže poslanik sallallahu alihi veseleme, kul Allahuma inni zalemtu nefsi zulmen kathira, wala jagfiru zunube illa ent. Reci o gospodaru moj, Bože moj, zaista sam veliku nepravdu učinio prema sebi, mnoge sam grijehe učinio. A niko drugi ne oprašta grijehe osim tebe. Niko drugi ne oprašta grijehe osim tebe. Fakfir li magfirata min indik, varhamni inneke ente, inneke ente, ko zna da ovu? Inneke ente rahim. Zaista si ti onaj koji mnogo prašta i koji neizmjerno, neizmjerno Ovom dovom potvrđuje šahi da si učinio veliku nepravdu, mnogi grijehe si učinio, priznaješ to Allahu subhanahu wa ta'ala, ali u isto vrijeme si svjestan i znaš da niko drugi ne oprašta te grijehe osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju pohvaljuješ Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim veličanstvenim imenima, El Gafur, El Rahim, da je on jedini koji mnoge grijehe prašta, mnoge grijehe prekriva, sakriva ostvorenja, ostvorenja i sakriva i da je on neizmjerno milostiv, odnosno da onaj koji mu se pokaje i koji zatraži oprosta, da Allah dželevala tako, tako on će oprosti. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Šura u 25. majtu kaže وَهُوَ يَقْبَلُ تَوْبَتَ عَنْ عِبَادِ I on je taj, on je taj jedini koji prima pokajanje svojih robova. Jakubelu Taube. Jedini koji prima pokajanje, što znači pokaj se, vrati se, Allaha dželevala ćeš naći, da je onaj koji prihvata i prima tvoju teubu. Zatim Allah Đelšan kaže u suri Nur u 31. ajetu Tubu ila Allahi džemi'a Svi se Allahu dželevala pokajte. Ko? Ejuhel mu'minun La'allekum tuflihun Svi se Allahu pokajte o vjernici kako biste uspjeli. Vjernicima Allah Đelšan naređuje teubu Pokajte se Allahu, vratite se Allahu subhanahu wa ta'ala kako biste uspjeli ili ako želite da ostvarite vaš konačni cilj, a to je dženec i dženecko uživanje. I ovi ajeti, i mnogi drugi ajeti, hadis poslanika sallahu alijih vseleme ukazuju i potvrđuju da ovo pravo praštanja i kome se čovjek treba, znači poniz obraćati, od koga treba ponizo tražiti i makfirati oprost jedino pripada je Allahu subhanahu wa ta'ala, s druge strane govorit ćemo, znači detaljnije o ovome, ukazuje se i postaje jasno kolika je zabluda svih onih koji upućuju dove stvorenjima i traže od stvorenja živih ili mrtvih živi ili mrtvi, predmeta, živih ili neživih bića, a o tome ćemo govoriti jer spada pod posebno poglavlje sula. Tako da isto kažemo da iz ovoga ima ili postoji izuzetak šefaata zauzimanja zauzimanja i to zauzimanje Allah subhanahu wa ta'ala će podariti odabranim robovima, onim robovima sa kojima je on te barek i vetala zadovoljak, na sudnjem danu će mnogi činiti šefat, zauzimati se. Od onih kojima će biti dozvoljen šefat, bit će iskreni pravim vjernicima, dženetlijama, kada uđu u ženetu nastav onih hadisa, kada ugledaju sve od ljepota, a kada vidi da mnoga braća muslimani fale gospodaru, zaista smo imali našu braću, pogledajte početka hadisa, koji su s nama namaz obavljali. Namaz obavljali. Ali i ne vidimo, kaže ovdje s nama. Pa traže od Allaha za uzimanje da Allah Đelešanu izvede takve. Pa će Allah Đelešanu poslati meleke koji će imati naredbu da odu da pretraže džehennem i da uvide ili vide te vjernike za koje vape i dozivaju vjernicu ženetu kako bi se znači izvadili meleci kako kaže poslanik Salasalem, će moći prepoznati takve po tragovima seđdi po tragovima seđdi sad niz rivajeta gdje govore će i zateći neki do članaka neki do pasa koji će biti u vatri ti dijelovi će biti izgorjeli izgorjeli, ali oni koji su znači čilni sežu, sedam dijelova seže bit će uskraćeno i zabranjeno vatri da, da ih prži, po tome će prepoznati. Pa u drugom hadisu, nastavak ovog hadisa u čijem srcu nađete, odnosno u, kod koga nađete iman poput jednog zlatnika, težine jednog zlatnika, takve izvete. To će biti prvi šefat, prvo i zatim pola zlatnika i sve. Ali obrate pažu oni koji su namaz obavljali da se ne bi krivo shvatilo protumačilo kako mnogi danas tumače da su ovakvi hadisi, slični hadisi, oni koji ukazuju da će iz ženema izaći ljudi koji nisu imali, znači ko sebe, šehadeta i onoga ispravnog, ostvarnog tevhida u Allaha te bareke vetala, dobrih dijela dobrih djela, tako da se svi ti hadisi sakupe i onda se obrazlože pojasnije onako kako su ih pojasnili prve generacije muslimani, e, znači naši predstavnici Selefu, Selefu Na kraju treći plod spoznaje imena Tawab jeste da se nakon imena Tawab spominje ime Rahim i spominje ime koje? El Hakim. Sve milosni i da se spominje mudri. Kakve su znači e, e šta je mudro od svega toga pokušali su neki učenjaci dokući, prenijeti, ukazati na sve to pa prije svega znači Allah Đelešanu u suri Taube u 104. majtu kaže وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ rahim i zaista Allah dželevala taj koji prima pokajanje, koji prašta i koji je neizmjerno, neizmjerno milostiv. I nakon tawab kaže Allah te barek je milostiv prema svojim robovima nakon njihovog pokajanja. Milostiv je prema svojim robovima nakon njihovog pokajanja jer ih neće kazniti, jer ih ne kažnjava nakon učinjenja teube. Razumijete? Tawab prašta, prihvata, prihvata pokajanje, ali je rahim da im neće, da im neće, da im neće kazniti. puno sljedeći put. Subhanika Allahu hamdike, i la to